для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем ваша ўвазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Убачыўшы, што лясніку кінуў мяшок яшчэ паўкаша, Шапятовіч сказаў: «Не сыпце многа, не разлічуся я з вамі невядома, калі тая зарплата. А нічога, дзелектар, разлічымося, калі будзем жывы. Нельга было зразумець, чаму ляснік упарта называе яго дзелектарам, хоць добра ведае, што ён проста настаўнік. Я Па дарозе зважу ў краме, можаце паверыць. А чаго вам насіць па крамах? Лісцік адарваў мяшок ад падлогі, перакінуў бліжэй да дзвярэй і сказаў: "Пут верны будзе", і абтрос з далоніў пясок. Пераглянуліся паміж сабою дочкі лесніка, яўна не ухваляючы бацькавай шчодрасці, і адразу знік у Пятра вясёлы і добры настрой зрабілася крыўдна за сваю такую беднасць. У першыню непрыемна і горка, што ён, настаўнік, сакратар партарганізацыі, мусіў ісці сюды і прасіць гэтага ляснога куркуля прадаць на павер путбульбы. Асабліва брыдка стала ад таго, што ляснік насыпаў на пут добрыя паўтара, то і два, быццам кінуў костку, як жабраку ці даў хабар. За зіму Пятро звыкся з беднасці людзей. Быў частным гостем у хатах, у якіх дзеці спалі на голых дошках, у зямлянках, дзе ні стала, ні табурэткі, елі на бярозавай калодцы. І ў ім расло спачуванне і мацнела любасць да людзей. Ён амаль радаваўся, што дзеліць з імі ўсе цяжкасці пасляваеннага жыцця. А вось гэтая вялікая пустая – з бруднай гнілой падлогай і павуціннем у кутах хата раптам стала яму брыдкая. Ненатуральная беднасць, бруд, які выклікае грэблівасць, людзі, да якіх няма ў яго спачування нават да той нябачнай старой, што недзе на печы часта кашля і зрэдку стогне. Нешта падобнае ён адчуваў ужо двойчы, калі зайшоў у хату, дзе жыла сям'я паліцэйскага, але ж ляснік не вораг. Бабкоў расказваў, што лісцік і дзяўчаты яго памагалі партызанскаму атраду. Пятроў спомніў пра гэта і стараўся перамагчы нядобрыя пачуцці і пранікнуцца той жа сімпатыі да лесніковай сям'і, як і да ўсіх другіх. Аднак оставаться у хаце лишнюю хвилину не хотелось. И он поднялся. «Дякую. С першей же получки принесу гроши. Не думайте». «А мы ничего и не думаем, дилектор». Лісцік пераступіў з нагі на нагу ў сваіх растоптаных валёнках з глыбокімі галёшамі бахіламі, што склеены з аўтамабільнай камеры найвялікшым вынаходствам людзей, разутых вайной. Ён як бы загароджваў Пятру дарогу да дзвярэй. Падчухаў патыліцу, ускудлачыўшы чорныя, без адзінай павуцінкі валасы, падаблезлай заячай шапкай, Пятро насцярожыўся – нечага хоча папрасіць. Ну вось, пачынаецца. За кош бульбы захочуць купіць тваё сумленне. Учора дровы бралі з сухой будды, пляшку чамяргесу далі. Ой, агонь, зараза! Паспытаем? Разам жыць, разам рабіць! Прапановаў ляснік, як бы не смела, але ў гэтым разам жыць былі непрыемныя фамільярнасці, грубаватая настойлівасць, маўляў, не ламайся, даюць пі. Дзіўным словам гэтым ад чамярыцы ці што называлі ў наваколлі самагонку, якую гналі немаведама з чаго, не са збажыны, ні з бульбы, дорага, а з ягад, крушыны, шыпшыны, рабіны нават казалі з хрэну і некіх іншых дзікіх карэнняў. Піць Пятру не хацелася, але хацелася есці. Адразу уявілася, што Добрая скіпка домашняга хлеба, што спечаны на дубовым лісце, і скрылёк няхай хоць танюсенькі белага сала, якога ён не каштаваў ужо, можа, месяц. Аж галава закружылася ад хлебнага водару найлепшага ў свеце. Не стрымаўся і спазматычна каўтнуў салодкую сліну. Але ні хлеба, ні сала на стол не паклалі. «Дуня», – сказаў ляснік адной з дачок, – «прынясі закусіць». «Чаго?» – нараспеў спытала дзяўчына. «Ну, капусты». Буркнул лістик і дастаў з шафкі, прымацаванай у куце, над лавай, дзе стаяць вёдры і цэбры, нейкую чорную, відаць, нямецкую пляшку, закаркаваную шматком газеты. Няўжо і ў гэтай хаце няма хлеба, падумаў Пятро і не паверыў. Ай, хітруе куркуль стары, хоча і пачаставаць і беднасць паказаць. Самагонка была мутна-жоўтая, што вясновая вада на дарозе, па якой усю зіму ездзілі на конях, і кіслая, а капуста мяккая, як ваты прагоркла. Аднак чамер'ес разліўся па целе прыемнай гарачынёй і прынёс лёгкасць, дужасць, весялосць. Адразу зніклі думкі сур'ёзныя, сумныя, Лістик напомніў шклянкі другі раз, гаварыў ён мала, а еў капусту апетыт, наберучы яе з міскі чорнымі пальцамі. Дочкі лесніковы ўсё з той жа цікавасцю разглядалі доктарчынага мужа, калі адна з іх падавала капусту, другія зрушылі з месцы перамясціліся ў гэтай вялікай пустой хаце і шапятович з хмяльной весялосцю думаў што ён не можа пазнаць дзе якая з іх сядзела раней ён сказаў а чаму дзяўчаты рэдка бываюць у сяле сама жаніхі з арміі вяртаюцца ай адны чобаты на траіх напамінак пра жаніхоў ажывіў нявест, здалося пятру на міг нават папрыгажэлі. Але бацькава тлумачэнне збянтэжыла іх і абурыла. Яны пераглянуліся паміж сабой твары іх перасмыкнуліся і сталі зноў аскетычна непрыгожыя, як у манашак. Шапятовіч зразумеў: асуджаюць бацьку за скупасць і захацеў памагчы ім. Маючы столькі бульбы, Ляснік нядобра бліснуў вачамі. Ай на бульбу гэтую хапае прарэхаў. Сёння у будачніка э, каня дагаварыў гарод прысеяць. Дзесяць пудоў гад злупіў, а яшчэ кум. <laughs> Сарочы хаводзе, твой прарэх, раптам, як з магілы пачуўся слабы і глухі голас, не вытрымала я звалася з печы хворая ліснічыха. Ай не каркай! Груба сек яе муж, але тут жа схамянуўся, выціснуў крывую усмешку, як бы просячы ў Шапятовіча прабачэнні з мужыцкай мудрасцю растлумачыў: Баба памірае, а ў галаве ўсё адно бабскае. Маша аднойчы выказала абурэнне. Жонка яшчэ жывая, а ён да другой бадзяецца стары грыб. Пятро здзівіўся іншаму. Ляснік сапраўды стары грыб, а удава сарочыха гэтая, прыгожая маладзіца гадоў пад 35. Ні адзін мужчына у такіх жа, як яна гадах кідае на яе вока, а яна выбрала лесніка з далёкім прыцэлам ці што? Ты, у бабы у галаве бабская. Чамер'ес потапіўся сумныя думкі. Ды ці былі яны? Не, не. Так, дробныя непрыемнасці, незадавальненні, клопаты, а ўвогуле душа яго спявала гімн радасці. Каторы раз за год, што мінае з дня перамогі, радасць гэтая выбухала з такой сілы, што хацелася куляцца, як гарызу хлапчуку, галёкаць і крычаць «Вось як зараз!» Пятро шпарка ішоў па лясной дарозе, на якой ляжаў яшчэ даволі трывалы лядок, слухаў вясновую гаману дрэвы птушак і, захлынаючыся ад шчасця, спяваў, адны песні звенелі ў душы, другія крычаў на поўны голас свае песні, свае словы «Жыву, жыву і люблю, люблю цябе жыццё, усё люблю» людзей, лес, птушак, нават лесніка, дачок яго, жыццё цудоўнае, няхай і беднае, будзе багатае, абы былі гэтае сонца і гэтая цішыня, абы не паміралі людзі. Каб хто збоку пачуў, падумаў бы зусім п'яны чалавек. Музыка перакінуў клунак з пляча на плячо, цяжару не адчуваў. Мог бы падкінуць паўмяшка бульбы як мяч, мог бы пайсці з ім у прысядкі на слізкай дарозе, нават хацелася выкінуць такое каленца, але трымаўся яшчэ недзе тормаз, як бы сапраўды хто не пабачыў. Ці мала бывае людзей у лесе. Людзі добрыя, але Языкі ў іх вострыя, пякучыя будуць расказваць, як партыйны сакратар адзін танцаваў у лесе ды да яшчэ з клункам, уявіў такі анекдот і ажно зарагатаў. Няхай бы расказалі людзей, якія нікога не забіваюць, якія дбаюць пра тое, як лепш накарміць сваіх дзяцей, нічога не прыніжае ніякія іх слабасці. Нават ляснік здаваўся яму ў тыя хвіліны найдабрэйшым чалавекам ад дочкі яго амаль красунямі. А хіба дрэнныя людзі адвалілі колькі бульбы на павер, а ў свеце нічога няма смачнейшага за бульбу. Бачыў Пятро Европу, каштаваў розныя прысмакі, і ўсё ўжо забылася, не спакушая вось пах варанай, смажанай бульбы, дранікаў ды яшчэ духмянасць скваркі, дык гэта праз усё жыццё казыча ноздры гоніць сліну і ў сне чуеш яго гэты бульбяны пах. Недарма пісаў той паэт: З нашай бульбай тысячу няменей смажаць і гатуюць розных страў. Пятро з любасцю падумаў пра жонку, пра дачку. Што нам трэба, Сашок? Хіба тое, што я вярнуўся жывы і не вельмі пакалечаны. І ты жывая, і Ленка здаровенькая расце на найвялікшае шчасце, колькі людзей палягло. А мы жывыя, і любоў наша жыве, і нічога нам больш не трэба. Хіба кавалак хлеба ды чыгунок вось гэтай бульбы – Пакуль ты там у загаллі абыдзеш хворых, я прынясу бульбу, во колькі! Ён зноў перакінуў мяшок з пляча на плячо. О, хо, хо, цэлы скарб! Ці не казаў я табе, што свет не без добрых людзей. За дзень што-небудзь ды раздабудзем не ты, дык я. Не такія цяжкасці перажылі пакуль ты вернешься, мы з Ленкай набіраем бульбы, запалім грубку. Не, не, не, мы не станем яе абіраць. Мы зварым яе ў мундзірах. Больш ганарова для бульбы сказаць, зварым у шынялях. Салдацкая страва. А пасля, Лянок, Лянок, Аблупім шынелькі, бульбачка жоўценькая будзе апетытная, а мы яе яшчэ трошкі падсмажым на рыбіным тлушчы. смачна і табе вельмі карысна. А я прывык на поўначы, калі на батарэі пачалася курыная слепата, нас прымушалі па паўшклянкі ў дзень выпіваць гэтага тлушчу. Вось толькі мама ніяк не прывыкне. Мы пакінем яе долю непадсмажанай. Можа, яна прынясе малака, мы прымусім яе выпіць малако, абавязкова лянок прымусім, змовімся. Мы з табой, яму тлушча, яна весь час на нішчымніцы, і столькі бегае з цямна да цямна на нагах. Успамін пра Сашу, пра тое, як яна працуе, неяк адразу працверазіў Пятра спала п'янаватая ўзнёсласць зрабілася шкада жонкі хоць было радаснае замілаванне але стала крышачку сумна Машына праца, стаўленне да людзей да іх гора, нягодаў, адносіны да мужа, усё подзвіг штодзённы. Каб лепш накарміць дачку і яго, куля ж закранула лёгкая, і яна медык ведае, чым гэта пагражае, калі галадаць. Саша часам вымушана прымаць ад тётак, якіх лечыць гладышык малака, галачку масла ці яйка. Ён Пятроніек сказаў ёй – няёмка ведаеш скажуць хабар доктор кабярэ а доктарка жонка сакратара парт-арганізацыі Саша характэрна закусіла губу задумліва прыжмурылася і доўга маўчала потым страпянулася і сказала можа нават крыху сурова як чужому не бойся твайго аўтарытэту я не зганьбую А праз нейкі час вярнулася з раённай аптэкі засмучаная. Не далі лякарстваў, бо яна не здала грошы за тыя, якія брала раней у крэдыт. Пятроня весела пажартаваў: "Новы сюрпрыз, растрата. Дзе ты падзела сваю аптэчную выручку? Дзе я магла падзець? Я маль ні ў каго не брала грошай. Сорам набраць за лякарства не магу". Ды дзе яны грошы тыя ў такіх, як старая шчурыха ці ўдава Лазавенка? Выдадуць зарплату, зарплату не выдавалі чатыры месяцы. Усё заплачу, не першы раз. За ўсё яна плаціць. Пятро неаднойчы ўжо думаў, што яго сакратарскі аўтарытэт гэта бадай перш за ўсё павага любоў сялян да яе, жонкі яго. Бо што ён сам зрабіў за пяць месяцаў? правёў у вёсках па некалькі сходаў. Трывожны і аднак вясёлы крык драздоў, што відаць вілі сабе гняздо ў глухім арэшніку, перапыніў Пятровы думкі. Ён прасачыў за іх палётам, убачыў набрынялыя пупышкі на кустах, бяздонны блакіт неба, зноў усё істоты чуў вясну і зноў нейкая дзівосная гарачая хваля падхапіла яго і ён паляцеў. Сашок, слаўная моя, я дам табе сапраўднае шчасце, пачакай крыху, і дарогу ў гонар цябе збудую, і мост найпрыгажэйшы ў свеце. Дзіўная мара гэтая з'явілася яшчэ ў 42-м, калі ён ляжаў паранены ў партызанскім шпіталі, і Саша была побач. З незвычайнай сілай захацелася яму тады збудаваць дарогу цераз балота ў міжрэчы, па якім ён прайшоў двойчы, і мост цераз Дняпро у тым месцы, дзе перавозіў яго дзед лодачнік. Пасля і ў партызанах, і на фронте ў сней наяві бачыў ён гэты мост, што будзе збудаваны па яго праекце, найпрыгажэйшы з усіх мастоў, уцалелых і разбураных вайной, якія давялося ўбачыць на рэках радзімы, Польшчы і Германіі. І цяпер, калі жыццё склалася так, што наўрад ці вернецца ён калі-небудзь да дарожнага будаўніцтва, усё яшчэ часта сніць гэты мост. Ажурны, лёгкі, ён узнімаецца над крутым берагам, павісае над шырачэзнай ракой, у сне непамерна больш шырокай, чым дняпро высокай эстакадай, з ледзь прыкметным ухілам, далёка ідзе па лугавым беразе, пераходзіць у шырокую дарогу, якая вядзе, вядзе яна ў кожным сне ў рознае. То ў казачны край, дзе з неба сыплецца манка, то ў вельмі рэальнае панізоўе, дзе ён напярэдадні праводзіў калгасны сход і тлумачыў пастанову аб фекальных угнаеннях. Ён расказвае гэтыя сны Сашы, і яны разам смяюцца. Аленка слухае іх як казку і кожную раніцу просіць расказаць сон пра мост. Пятру выйшаў на ўзлесак. Некалі шумеў тут цудоўны бярозавы гай. Яго скасіла вайна. Яна яшчэ і ў гэтую першую мірную зіму ішла, вымушаная вайна людзей супроць лесу. Стаялі адзінокія дрэвы з паламаным галлём, бярозы, паміраючы, як людзі хапаліся за блізкіх, сястёры сябровак, плакалі свежыя пні, Пятро раптам адчуў, што мяшок цяжкі, заныла прастрэленае плячо. Пакуты другога чалавека і нават раны зямлі і дрэвы заўсёды напамінаюць пра тваю рану. Ён паставіў клунак на стары сухі пень, прысеў сам, агледзеў лесасеку. Прыпасці б зараз да ўсіх гэтых пнёў і выпіць слёзы бяроз. Не, няхай плачуць. Людзі пабачаць і, можа, зразумеюць, якія яны бязлітасныя, ачарсцвелыя, знішчаць такую прыгажосць. Пятру раптам зрабілася да болю сорамна дуспамінаў, што ён таксама быў парубшчыкам. Можа, вось гэтай свежай пні, залітая сокам ад тых бяроз, што ён спілаваў. Эх, суровае жыццё! Як часта яно вымушае рабіць тое, чаго нельга рабіць, не толькі па закону, але супраць чаго пярэчыць уласнае сумленне. У лютыя маразы асталіся без паліва. Колькі разоў яны з Сашай на самках, з самацяжках прывозілі з хвойніку ламачча, каб зварыць абед і хоць крыху сагрэць свой няўтульны, сыры і цёмны пакой у старым панскім доме. гэты час старшынёй мясцовага калгаса быў выбраны па нас грамыка, былы афіцер танкіст. Відаць, убачыў новы старшыня, што фельчарыца і настаўнік на сабе цягаюць дровы. А да Сашы у грамыкі асаблівая прыязнасць. Яна вылечыла яго сына. І вось у адзін з вечароў па нас заглянуў да іх і прапанаваў: "Паехалі ў лес па дровы, Снег добры пайшоў, слядоў не астанецца, ляснік ляжыць п'яны ў сарочыхі. Красці? У адзін голас са здзіўленнем і страхам выгукнулі Пятро і Саша. Панас засмяяўся. Ох, недарма мая цешча называе вас святымі. У наш час пры такой святасці загінеш ад холаду і голаду. Паехалі і валілі гэтыя бярозы. Кралі лес двое з тых, хто павінен памагаць вартаваць яго. Ён Пятро хоць стараўся выбіраць найгоршыя дрэвы крывыя нізкарослыя, А грамыка, наадварот, аблюбоваў такіх белых красунь, што ныла сэрца, калі піла і сякера, крышылі іх застыглы на морозе звонкія стволы. яго пятровы ўгаворы не спускаць такіх бяроз адказваў: Старыя людзі казалі, хто ў лесе не злодзей, у доме не гаспадар. Калі лес належаў князю Паскевічу, прымаўка мела сэнс, а цяпер лес наша дабро. Ха-ха-ха, усё, Андрэевіч, гэта так, каб у свеце ўсё было па-людску. А калі не толькі лес, а людзей пакасілі як траву, А ўдовы і сіраты без кутка і цяпла асталіся. Тут брат не да высокай матэрыі. Не спілуем мы, спілуюць другія, вайна ўсё спіша. Самі леснікі засвоілі гэта лепш, чым усе мы, парубшчыкі па няшчасцю. Пні перавярнулі душу. Настрой падаў куды падзеліся лёгкасць і маладая дужасць нечакана прыйшлі слабасці стомленасць не тое што прытанцоўваць з мяшком за плячыма страшна зрабілася думкі што трэба яшчэ добрыя кіламетры два несці гэты мяшок забалела плячо як яны ўсё-такі замінаюць паўнаце жыцця гэтыя штодзённыя турботы пра кавалак хлеба, хлеба. Каб пасля турбот з'яўляўся на стале хлеб, о, якая гэта была б узнагарода! Пра бульбіну думаеш, сабе, і пра другіх трэба дбаць. Тыдзень назад выканком сельсавета ў поўным сваім складзе цэлы дзень дзяліў чорную юнраўскую фасолю – Але ўсе, хто лічыў сябе пакрыўджаным, ішлі са скаргай не ў сельсавет, а да яго, партыйнага сакратара. Немагчыма прасачыць і вытлумачыць ход думак, як яны ўзлятаюць і падаюць, якія робяць павароты, петлі, звівы, то чапляюцца адна за адну, як шастерці перадачы, што зіхацяць вольтавай дугой, то як іскры ўначы, гасне адна, узлятаюць другія. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя.